ויאמר ארוני אל משה, פסול לקה, שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירא וכל ההר. גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני זוכות אבנים כראשונים. וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו ויקח בידו שני לוקות אבנים וירא אדוני בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם יוד ה' וו ה'. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערק אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלופים, נושא עוון, va fesha ונקה לא ינקה, פוקד lo אבות, pokeh avon avot al banim על al bnei vanim al shileshim ve ארצה, ribeim vayim moshe vayikod vayishtachu אם נאה. מצאתי כן בעיניך, אדוני, ילק נא אדוני בקרבנו, כי אם קושי עורף הוא בסלטה. לעווננו ולקטותינו ולקלטינו. ויאמר, הנה אנוכי, קוראת ברית נגד כל עמקה, אעשה נפלאות אשר לא נבראו וכל הארץ ובכל הגויים, בראה כל העם, אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא, אשר אני עושה עמך, שמור לך את אשר אנוכי מצווקה היום, הנני קרש מפניך את האמורי והכנעני והכיתי והפריזי והכיבי והיבוסי. הישמר לך בין תקרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבקותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון. כי היא לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו, אל קנה הוא. פן תקרות ברית ליושב הארץ, וזנו הקורא אלוהיהם, וזבקו לאלוהיהם, וקרא לך, ואכלת me zeif koh bena khat mi benotav levnakha le zanu vinotav akare hello hey אלוהי de iz a nu hepana kha akare hello hey hey et תשמור שבעת ימים תוקע המצות אשר ציוויתיך למועד קודש האביב כי בקודש האביב יצאת ממצרים כל פטר רחם לי וכל מתקה תזכר פטר שור ושה ופטר חמור תפדה ושה והיא לא תפדה, וערפתו כל בקור בניך תפדה, ולא יראו פניי ריקם. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בכריש ובחציר תשבות. וחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר חתים. וחג האסיף תקופת השנה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זיכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל, כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבולך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלות כה, לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. לא תשקט על חמץ דם זבחי, ויולזין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית, ביקורי אדמת קהה תביא בית אדוני אלוהיך לא תבשל גדי בחלי אמו